บุ๊กทูสี่สิบเอ็ด 41. 41. ที่ไหน Ориентация. Ориентация. สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะ Где тут туристическое бюро? Где тут туристическое бюро? คุณมีแผนที่เมืองให้ดิฉันไหมคะ У вас не найдется для меня карты города. У вас не найдется для меня карты города. จองโรงแรมที่นี่ได้ไหมคะ Здесь можно забронировать номер в гостинице. Здесь можно забронировать номер в гостинице. เมืองเก่าอยู่ที่ไหน Где старый город? Где старый город? วิหารอยู่ที่ไหน Где собор? Где собор? พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน Где музей? Где музей? ซื้อสแตมป์ได้ที่ไหน Где можно купить почтовые марки? Где можно купить почтовые марки? ซื้อดอกไม้ได้ที่ไหน Где можно купить цветы? Где можно купить цветы? ซื้อตั๋วได้ที่ไหน Где можно купить проездные билеты? Где можно купить проездные билеты? ท่าเรืออยู่ที่ไหน Где порт? Где порт? ตลาดอยู่ที่ไหน Где рынок? Где рынок? ปราสาทอยู่ที่ไหน Где замок? Где замок? การพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่ Когда начинается экскурсия? Когда начинается экскурсия? การพาเที่ยวชมจบเมื่อไหร่ Когда заканчивается экскурсия? Когда заканчивается экскурсия? การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่ Какова продолжительность экскурсии? Какова продолжительность экскурсии? ดิฉันต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาเยอรมัน Я хотел бы гида, говорящего по-немецки. Я хотела бы гида, говорящего по-немецки. ดิฉันต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาอิตาเลียน Я хотел бы гида, говорящего по-итальянски. Я хотела бы гида, говорящего по-итальянски. ดิฉันต้องการมัคคุเทศก์ที่พูดภาษาฝรั่งเศส Я хотел бы гида, говорящего по-французски. Я хотела бы гида, говорящего по-французски.